Товариство у золотій вітальні побільшало ще на одного високого вартового з важким холодним поглядом і карабіном у вмілих дужих руках. Він став позад канапи, на якій сиділи Таратова, Томас та Крістіансен, і почав пильно стежити за ними, час від часу кидаючи швидкий погляд на шафера. Так буде краще, схвально промовив Сміт. Він підвівся, залишивши автомата на підлозі, підійшов до столика із пляшкою, знову наповнив собі чарку і повернувся до крісла. Все забере нас всього кілька хвилин, повів далі Сміт з погрозою в голосі. Анну Марі, принесіть іще три капсули з кополаміну. Він усміхнувся до неї. І не забудьте ще три шприці. Полковнику Крамере, розпачливо вигукнув Карачола. Це, це якесь божевілля. Невже ви дозволите вартовий? У смітовому голосі приняв медал. Якщо він заговорить ще раз, оглушіть його. Дуло карабіну вперлась Карачоллі у спину зіщулився, зблід і замовк. За кого ви мали рейхсмаршала Роземаєра і полковника Крамера? різко запитав Сміт. За довірливих дурників? За малих дітей? За недоносків, таких, як ви самі? Скополамін допоможе вам зрозуміти вашу помилку. Анна Марія та всміхнулася і рушила виконувати наказ. Не щоночі їй попадала нагода зробити три уколи з копламіну. Е, хвилиночку, фройляйн. Чарка застигла в руці Сміта, а на його обличчя набігла задоволена усмішка. У нього народилася якась нова ідея. І ще три записники, моя люба. Три записники. Тон полковника Крамера нічого не виказував, очі дивилися пильно. Три капсули з ваших слів я зрозумів, що тут четверо ворогів рейху. Небезпечних лише троє, втомлено відповів Сміт. Американець, та він навіть не пам'ятає, який нині день тижня. Він узяв сигару із коробки на столику і ковтнув ще коньяку. Давайте діяти за правилами і спершу з'ясуємо, чи варто мені вірити. Спершу посилання, далі докази, як заведено у юристів. Насамперед, чому я зарадав покликати вартового і поклав свою зброю? Після паузи він ніби сам собі відповів: звісно ж, не для того щоб розвіяти можливі підозри. По-друге, чому я не вбив полковника Вайснера разом з його людьми, коли вони були в моїх руках? А я сказати правду, ледве стримав цього гарячого юного американця. Він був настроєний тоді дуже рішуче. А я скажу чому? люто вигукнув Карачола, бо ви знали, що постріли почують. Сміт позіхнув, хутко видобув з-під куртки пістолет і вистрілив. Звук від удару кулі в спину канапи за кілька дюймів від карачуленого плеча цілком заглушив звук від пострілу. Недбало кинувши зброю на порожнє сусіднє крісло, Сміт глузливо посміхнувся до Карачоли. Не знали, що в мене є така штука. Я не вбив полковника Вайснера. Тому що німці не вбивають німців. Ви німець? Погляду крамера був такий самий пильний, але тепер уже не такий байдужий. Йоган Шмідт до ваших послуг. Сміт кивнув головою і клацнув підборами. Він же капітан